Awit, Kabanata 75 Salamat, O Diyos! Maraming salamat! Sa iyong pangalan, kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Wika ng Panginoon, sa takdang panahon, walang pagtatanging ako ay hahatol. Itong mundong ito'y kahit na mayanig, maubos ang tao dito sa daigdig. Ang saligan nito'y aking ititindig. Sabi ko sa hambog, sila ay mag-ingat at ang masasamay huwag magpasikat. Ang pagmamalaki dapat na iwasan kung magsasalitay gawing malumanay. Hindi sa silangan, hindi sa kanluran, hindi rin sa timog o sa hilagaman, magmumula, hatol na inaasahan. Tanging Diyos lamang ang siyang hahatol sa mapapahamak o sa magtatagumpay. Si Yahweh na Diyos ay may kopang hawak, sariwa't matapang yaong lamang alak. Ipauubayan niyang ito'y tunggain ng taong masama hanggang sa ubusin. Subalit ako ay laging magagalak, ang Diyos ni Jacob aking itataas. Lakas ng masamay, papatidin lahat, sa mga matuwid na may, itataas